În tăcerea nopții, coborând pe nori, un trimis din ceruri vine la păstori. El vestește fericire pentru întreaga omenire, căci Mântuitorul astăzi s-a născut.